Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Следвам дека мијата сабота имавте едно прекрасно искуство со нашите гости, особено со проповета на брат Часлав, која што мене ме подсети на моите почетоци во црквата, на мојата тогашна прва љубов, која што а, гледаше да дојде во црква и покрај сите проголства, иако може би никогаш немаше да отидам до таму, значи толку голема љубов, со женски сандали да отидам во црква. <clears throat> Тука признам дека може би тоа никогаш <laughs> немаше мене да ми се случи. <laughs> Како и да, јас им порачувам и на нашите слушатели и гледачи да ја погледнат проповета уште еднаш на брат Часлав, бидејќи би сакал таа порака, што тој ни ја изнесе, да не се подзаборави, туку да остане живо врежена во нашите секјавања. Сега, мора да продолжите со мене, значи со стариот учител. <laughs> Најавив дека ќе продолжиме со пророштвото за 70-те седмици. Но, пред да започнеме, значи, со книгата на пророкот Данијел 9 глава, дали забележавте завчера како папата го напушти Ватикан? <laughs> Знаете, како што регав пред две саботи, таман почнахме да ги проучуваме библиските пророќства, папата се исплаши и поднесе оставка. Веројатно да, да не дојде на ред. Иеко сме се уште кај старозаветните пророќства, но тука се допира тоа, се допира до него. Оно што е интересно е, значи, на некој начин, он ја одржа последната проповед за вчера, со начинот на кој што го напусти Ватикан, ми остави впечаток како да сака да каже ова е толку, Вавилон е толку паднат, толку корумпиран, што побргу што поскоро да се замина ми од тука, како што вели и Божиот глас. Излезете! <laughs> Излезете! од неа. Неа, затоа што во изворниот јазик именката град е женски род. Ја, именката полис. Излезете од неа, се мисли на Вавилон. Народе мој, иеко Бенедикт не ја напуштил католичката црква на тој начин, сепак така мене ми остави впечаток. Таа негова последна невербална проповед Но за тоа ќе зборуваме кога ќе дојде време. А сега ќе се вратиме значи на книгата на пророкот Даниел и ќе почнеме да читаме од почетокот на деветата глава. Данијел 9 глава. на кој начин започнува ова најважно пророќство, временско пророќство, кое што Господ го дал и кое што се наоѓа на страниците на Светото Писмо. Најважно затоа што со тоа пророќство е предскажано многу векови однапред точното време на доаѓањето на Месија. Прв пат Господ кажува точно време кога ќе го испрати својот син, спасителот на светот на оваа земја. Но како се случило тоа? Значи, како Данијел го добил тоа видение? Тој ни кажува на почетокот од првиот стих, во првата година од царувањето на Дари, синот на Ксеркс, од Мидиски род, кој беше поставен за цар над Вавилонското царство, Во првата година на неговото царување, јас, Данијел, го разбрав. Што разбрал Данијел? Дури кога Дари први станал цар во Медоперсиското царство. Го разбрав според книгите бројот на годините, според словото што му го беше кажал Господ на Еремија дека 70 години ќе се навршат над опустошениот Ерусалим. Ние го читавме во Еремија во пророќство, последен пат пред две саботи. Значи, Еремија 25 глава, Господ на својот народ кој што допрва требало да замине, уште пред да замине во Вавилонското робство, уште пред да дојде на выходоносор, најавува дека Тоа робство ќе трае 70 години. Е сега според оно што го читавме во Мојсеевите книги, поточно во трета книга Мојсеева, зошто, што мисля, зошто 70 години? Зошто Господ кажал дека Вавилонското робство ќе трае 70 години? да се вратиме на Левитската книга, или трета книга Мојсеева, ако се секавате, 25-та глава. Која правило Господ го има кажано во врска со проклетствата? што ќе го снајдат Божиот народ во колку во колку тој народ отпадне од Бога, од верата, во колку тој народ стане непослушен на Господа. Господ рекол во 25 глава се зборува за робството, се зборува за јубилејната година, која што била 50-та година, а тоа значи дека била после 7 саботни години, што беше тоа саботна година, Значи, секоја седма година би требало земјата да се одмара, секоја седма година земјата празнува сабота, и после седум саботни години, значи по 49-та година, која што била саботна година, што има 49-та, значи седмата саботна година, следува 50-та, која што исто така требало да биде за земјата неработна, бидеќи била јубилејната година. Да не се зажуваме премногу сега на неа и што таа била и значала. Во следната 26 глава, кога се набројуваат проклетствата, ќе се подсетиме на зборовите што ги читавме од 32 стих па надолу. Значи, во врска со отпадот и непослушноста на Божиот народ, кога год тоа ќе се случи, Ке ја запустам земјата ваша, вели Господ, така што ќе се чудат над неја непријателите ваши, што ќе живеат во неја. Вас па ќе ве растурам меѓу народите и ќе направам да ве гонат со изваден меч. Земјата ваша ќе биде пуста и градовите ваши разрушени. Тогаш, 34 стих, тогаш земјата ќе надомести за своите саботи преку сите денови, додека биде пуста. Левитска 26 глава, 26 глава, 34 стих. Значи, во 25 глава се зборува за саботните години, за јубилејната година, а сега кога ги зборува проклетствата во врска со непослушност, како и благословите пред тоа, Господ вели дека кога израелскиот народ ќе биде расеан, кога неговата земја ќе биде пуста или опустошена, бидејќи самиот народ ќе биде расеан, одведен во робство, тогаш земјата ќе надомести за своите саботи преку сите денови додека биде пуста. Додека вие бидете во земјата на непријателите ваши, земјата ќе си почива и ќе надомести за своите саботи. Што значи тоа да ќе надомести за своите саботи? Таа ќе почива за сето време додека биде пуста, што не почиваше за сите саботи ваши кога живеевте во неа. <laughs> Како што сведочи целата книга на пророкот Еремија, па подоцна и пророкот Езекијел. Значи, кога израелскиот народ бил во отпад, тој не ги почитувал ниту саботите господови, а со самото тоа не и дозволувал ни на земјата да ги почитува, да ги држи, да ги празнува неизините саботи, односно саботните години. Со помош на саботните денови, че секој седми ден сабота, и саботните години, секоја седма година сабота за земјата, правевме паралела помеѓу ден и година во библиските пророќства. Данијел дори во времето на царот Дари, значи во длабока своја старост, вели дека го разбрал според книгите бројот на годините кои што Господ ги кажал, ги најавил преку Јеремија, 70 години ќе се навршат над опустошениот Русалим. И сега врз база на што го прочитавме во Левит 26 глава, зошто 70 години, веројатно толку требало, за земјата да ги надомести своите саботи. Интересно. 70 години од една страна изгледа многу, во споредба со човечки век, но историски не изгледа многу. Како што знаеме, дури ако читаме понатаму во Неемија, во Езра, кога се вратиле од Вавилон, тие мал број повратници, и кога бил изграден вториот храм во времето на Зора Вавела, имало старци кои што се секјавале, кога биле тинејджери, како што би рекле денес, како изгледал првиот. И што правеле? Плачеле, вели Библијата. А младите евреи, кои што биле меѓу тие повратници, се радувале. Се изградил нов храм. Се радувале. А старците плачеле. Зошто? Бидеќи овој втор храм, барем како што изградил на почеток, а не дури тогаш кога Ирот и римјаните ке го украсат, ни оддалеку не бил сличен на славата, убавината, и сето она што го красало првиот Соломоновиот храм. Сега тоа што Данијел го разбрал 70-те години, кај него предизвикува една интересна реакција. Третиот стих вели, и го свртев лицето свое кон Господ Бог со молитва и со пост во врекиште и пепел. Зошто? Зошто вак? Зошто ваква реакција? Данијел веќе живее во времето. Значи, Вавелон паѓа 538-та, дари Мидјанинот, станува цар, набргу после тоа. Овде се вели во првата година од царувањето на Дари. 70 години истекуваат 536 од 606 до 536 Значи, доаѓа времето, Дари станува цар, уште една-две години треба да се навршат тие 70, да истечат. И зашто Данијел се обраќа кон Господа во молитва и пост во врекиште и пепел, како што бил тогаш старозаветниот обичај на само понизување. Четвртиот стих не вели, и му се молев на Господ мојот Бог, се исповедав и му реков, те молам Господи Боже велики и чудесен, кој пазиш на заветот и имаш милост за оние кои те сакаат и кои ги пазат твоите заповеди. Сгрешивме, вршевме беззаконија, действувавме нечесно, се противевме и отстапивме од твоите заповеди и од твоите наредби. И не ги слушавме твоите слуги пророците, кои им зборуваат твое име на царевите наши и на достоинствениците наши, на татковците наши и на сиот народ – од земјата. Зошто Данијел ги зборува овие? Ги кажува овие зборови. <coughs> Видете, да беше Данијел адвентист, веројатно вака би реагирал. Уф, 70 години, што го бово, значи за две години све ќе биде у реду, ќе си прекрстиме ноги, како Олгица ше рече, И сега ќе чекаме Господ да си го врати народот, да си го изгради Јерусалим и така натаму. Данијел не реагира така. Никаде во Библијата не постои основа пророчките времења да ги разбираме, да ги земаме здраво за готово како нешто што мора да се исполни без оглед какви сме ние, кои сме ние и што сме ние. Данијел гледа дека се навршува времето, а од Божиот народ не постои никаков знак ниту за покаяние, ниту желба за вракење во Ерусалим. Едноставно, животот во Вавилон, па толку децении поминале, се создале навики, и што сака да ги вракете во некоја пустелија, во некои разурнати провинции, опустошени. Па кој има желба тоа да го направи? Па кој од нас би сакал такво нешто? Зарем не ни е удобно што живееме тука, во главен град, во сета комоција. Значи, Данијел знае дека и од овие зборови на Еремија може да нема ништо во колку Божиот народ нема желба, интерес, па дури ако има, да не е подготвен. Господ да го исполни својот благослов. Што мисли зашто адвентистите чекаат 170 години? за второто Христово дајање. Прашање за размислување. Господ сакал да помине 170 години, да изумрат генерации на верници, Дали кога Господ кажува некое пророчко време, ова е битно да го разбереме, знаете, често пати, кога се проучува Данијел 9 глава, веднаш скокаме на таму 24 стих, кај што почнуваат 70 седмици. И цело ова, што е предходно напишено во таа глава, едноставно го прерипуваме како, како ете, нешто што, како да нема врска со со самите седмици. Но не е така. Данијел ја добил визијата, пораката, пророштвото за 70 седмици како резултат на оваа негова покајничка молитва. Да бил и он рамнодушен и да си гледал Сеир, ајде да видиме са што ќе се случи за две години, немаше да има ништо ни од ова пророќство ни од оне што тој ќе го добие подоцна во деветата глава. Но има нешто интересно што повторно би сакал да го прочитаме во третата книга Мојсеева, во Левитската книга, 26 глава, Значи, иста глава каде што се наоѓаат клетвите, малку понапред во 18 стих. Значи, до тогаш, до 18 стих, Господ кажува клетви преку Мојсеа. Му кажува клетви на израелскиот народ, во колку отпаднат и станат непослушни. Но потоа во 18 стих вели, ако и покрај сето ова не ме послушате, тоа што ќе направи? Седум пати ќе јас големам казната за гревовите ваши. И тоа е многу, многу битен момент. Господ неува ако и покрај овие казни и проклетства, и понатаму сте непослушни, тогаш седум пати ќе јас големам вашата казна што се однесува до израелскиот народ, овие зборови представуваат вовед во едно многу интересно пророќство, кое што некогаш овој месец, се надевам, ќе имаме прилика да го да го проучиме. Пророќство кое што допира значи до средината на 20-тиот век. Ова седум пати. Седумкратно зголемување на казната. Но во контекст на 70-те години од Еремија, Данијел разбрал дека ако Божиот народ не е заинтересиран, ако Божиот народ не се покајал, ако Божиот народ не е подготвен да се врати, ако едноставно не сака да се врати, ако му омирел животот во Вавилон. Тогаш ќе се исполнат 70 те години? Не. Туку што ќе има? 70 по 7. Колко е тоа? Че Кога имаме 70 години, Тоа се една по друга 70 буквални години. Но ако имате 70 седмици, тоа што се тоа? Тогаш се тоа какви години? Значи 70 години, еве вака да речем. 70 години се 70 обични години, една по друга. А 70 седмици, за кои што станува збор во истата глава, се 70 саботни години. Значи, обични години, по 7 стануваат саботни години, бидеќи секоја седма е саботна година. Даниел знаел дека пророчкиот период може да стане многу поголем. Далеку поголем и од тие 70 години, ако Божиот народ не сака, не е спремен, не е заинтересиран, да се врати во ветената земја. Ако не се покајал, Затоа Данијел се моли. Затоа Данијел за кого не е запишан во Библијата никаков греф, што не значи дека немал, само Христос бил безгрешен, но не е запишан никаков греф, никаков престап, ништо сериозно на тој план, се моли од името на целиот народ. Данијел изнесува посредничка молитва за целиот израелски народ. Продолжува и вели, во Тебе, Господ, има правда, седмиот стих, кај што застанавме, а во нас срам на лицата како што е денеска и секој јудеец, меѓу жителите на Јерусалим и во сиот Израел, и кај ближниот и кај далечниот по сите краишта, каде што си го прогонил, заради нивното отстапништво со кое отстапија од Тебе. Господи, кај нас на лицата наши има срам, кај царевите наши, кај кнезовите наши и кај татковците наши, зашто сгрешивме пред Тебе. А кај Господ нашиот Бог има милосрдност и проштевање, бидеќи ние се одметнавме од Него. И Него слушавме гласот на Господ нашиот Бог, за да постапиме според Неговите закони, што ни ги даваше преку своите слуги пророците. И сиот Израел го престапи Твојот закон и се одврати, сиот Израел, замислите какви збори. Сиот Израел, не слушајки го Твојот глас, Па затоа врз нас се излеа проклество и клетва, што се напишани каде? Во законот Моисеев. Значи таму, каде што читахме, Левит 26 глава. Слугата Божи зашто сгрешишме пред Него. И тој ги изврши заканите своји што ги кажа против нас и против нашите суди кои не судеа, испрекајќи против нас голема несреќа како што немало под небесата, како што се извршува на Дерусалим. Како што е напишено во законот Моисеев, повторно, така не постигна сето тоа зло. Е врз која основа тврдам, дека 70 години било време кога требало земјата да почива, да ги надомести своите саботи. Но не го молевме Господа, нашиот Бог. Не се обративме од беззаконијата свој, за да ја разбереме твојата вистина. Е, еве го сега тој момент, каде што Данијел е свесен дека и покрај сите овие зла, Божиот народ не се покајал до сега. Не го молевме Господа нашиот Бог, не се обративме од беззаконијата своја. Господ беше подготвен за тоа зло и го испрати врз нас, зашто е праведен нашиот Господ Бог во сите своји дела што ги врши, но ние не го слушавме гласот Него. И од 15 стих натаму, Данијел се моли, и сега, Господи Боже наш, Ти, што го изведе народот свој од земјата египетска со силна рака, Ти ја покажа славата своја што се памети до денес, сгрешивме, постапивме нечестно. Господи, посета Твоја правда, нека се одврати гневот Твој и јароста Твоја од Твојот град Ерусалим. Од светата Твоја гора, зашто поради гревовите наши и поради беззаконијата на татковците наши, Ерусалим и народот Твој е за подсмевка и сите што не обкружуваат. А сега чуја, Боже, наш молитвата на Твоја слуга и неговото усредно молење, па заради Тебе, Господи, погледа се светлото Своје лице на опустошеното твоје светилиште. Преклони го, Боже мој, увото Своје и послушај, отвори ги очите Своји и погледај ги нашите пустоши и градот во кој се призива името Твое. Зашто ние ги принесуваме молењата своји пред Тебе, надевајќи се на наш, не на нашата праведност, туку на Твојата голема милосарност. Дагал многу добро разбирал кој е изворот на секоја благодат. Чој Господи, Господи простини, Господи погледај и изврши, неколебај се поради самиот Тебе, Боже мој, зашто името твоје се призива во Твојот град и во Твојот народ. Заради Тебе, Господи. Заради Тебе бидејќи Израел бил Божиот народ. Што се случува со Израел? Директно го погодува Божијето име, неговата репутација. Што се случува со адвентистите? Никому ништо. една од многуте деноминации кои што заплива во екуменските води и тука некаде се изгубија. Но, што се случило со Израел, само Израел бил Божиот народ, тоа се одразувало врз Божијата репутација, неговото име. Данијал вели додека зборував и се молев и ги исповедав гревовите своји и гревовите на мојот народ Израел, и ја принесував молбата своја пред Господ мојот Бог за светата гора на мојот Бог. Тоа што се случило. Што се случило додека ја изговарал молитвата? Овде се вели човекот Гаврил. Габриел. Во Библијата на од Гаврил, сватев кој бил Гаврил, <laughs> тогашниот македонски архиепископ ја викавме првата Библија што излезе на македонски јазик комплетно, ја викавме Гаврил, <laughs> како верзија, како, <clears throat> бидеќи беше од него подпишена. Но Гаврил е всушност преиначено еврејското име Габриел, со кој што се нарекува најмокниот херувим до Божиот престол, како што тоа некогаш бил Луцифер, Зошто се нарекува човекот Гаврил? Зошто Даниел така го нарекува? Кога Божите ангели се јавуваат на луѓето, било кога во историјата на Божиот народ, како се јавуваат? Како човек. Значи, навидум се луѓе. Човек. Не боса тука ни крилја, ни не знам што, било какви уметнички представи, ни ореоли, Тие се идуват како човек. И најчесто и не можат да се разликуваат од, од обичен човек. Дори кога ќе направат нешто необично. Нешто суперменско. Така да се изразам. Ке се види дека не се обични луѓе. Кога дошол Габриел? Кога дошол Габриел кога интервенирал Габриел, не по своја иницијатива, туку по Божија заповед, секогаш. Додека Даниел се молел, кога Господ може да направи нешто за нас, било во нашиот приватен живот, било како црква. Како прво, ако сакаме, ако сме заинтересирани, ако копнееме и ако сето тоа постои, значи и ќе се молиме. Што се случува кога не се молиме? Кога се живееме еден живот како да сме ние богови, кои што не зависиме од никого и ништо. Без никаква молитва, без никаква врска со нашиот Бог, што случува тоа? Најтрагичното е што ништо не се случува. Времето минува, а ништо не се случува. Тогаш кога Данијел се молел и ја изговорал молитвата човекот Гаврил, кога го бев видел во поранешното видение, а тоа беше во осмата глава, долета брзо, а, значи сега Не е обичен човек. <laughs> Ова е некој што знае да долета. И тоа брзо да долета. Кога се допра до мене во времето на вечерната жртва. Значи, Данил се молил цел ден, замислите. Знаете кога била вечерната жртва? Подачно била во три часа помеѓу пладне, да. Па сепак, да речеме, ако почнал од Сабајле, бидеќи целиот ден го посветил на молитва и пост, бајаги саати. До времето на вечерната жртва. 22 стих вели, ме вразуми, говореше со мене и рече, Даниеле, сега излегов за да те научам да разбираш. Ако сакаме нешто, макар само да разбереме од Божијето Слово, че значи, да разбереме, исправно да го разбереме, да не го разбереме погрешно, како што сега има еден куп, погрешни филозофии, толкување, науки, и со самите пророќства, и со разни други теми од Светото Писмо, потребно е да се молиме. Ако сакаме да разбереме нешто исправно од Светото Писмо, Потребно е да се молиме, бидејќи ние самите, нашиот ум не може, можеме да врескаме, како сите протестанти, Библија и само Библија, кога всушност на нашиот ум ми си го припишуваме, ја припишуваме способноста дека може да разбере што е вистина, а што е лага. Без Светиот Дух, без Неговото просветлување, сето тоа е нула. 23 стих, што му вели Гаврил, како што е наречен на македонски, традиционално, на пророкот. Во почетокот на твоето молење се појави твојот збор. И јас дојдов да ти го сообштам. Кога почнал Данијел да се моли? Точно не се кажа. Колку време му требало на ангелот да долета? Се види дека долетал брзо. Знаете каде се наоѓа Новиот Јерусалим? Не знаем. Ама во истиот ден да дојдете до земскиот, Ерусалим, поточно да дојдете во Вавилон тука, на земјава. На вистина долетал брзо. Иеко тој вели дека на почетокот на молитвата, на почетокот на молитвата, тоа е уште побрзо, бидеќи Даниел, Даниел се молел и постал цел ден, но баш оваа молитва, што е тука забележена, колку? па нема ни 2-3 минути. Ако, ако ја читаме молитвата, значи, кај што почнахме да читаме, од четвртиот стих, до тука, до 19-тиот, колко време ќе помине? Кога вие би се молиле со истите овие зборови, како Данил, колко време ќе помине? Не знам дали ќе поминат и 5 минути. И види на почетокот, Габриел го напушта Божиот престол со заповед со порака што треба да му ја соопшти на пророкот и доаѓа на земјата за тие пет минути. Која брзина е тоа? Од Новиот Русалим до земјата за пет минути. Фантастично. <laughs> Зошто дошол Габриел да му го соопшти овој збор на пророкот? зашто ти си човек сакан. Данијел е сакан човек. Не е Тито најсакан човек. <laughs> Кога Господ ке каже дека некој е сакан или возлюбен, во Новиот Завет ке биде речено за апостол Јован, чиј Евангелие го проучуваме возлюбениот ученик. Зошто бил сакан? Обично велиме Господ нема миленици, нели? Зарем Господ има миленици? Овој повеќе ми се свиѓа. Јован повеќе ми се свиѓа, Даниел повеќе ми се свиѓа, другите ги сакаме, ама овие посебно ми се мили. Значи, Господ нема посебни афинитети кон никого, туку ако некој е наречен сакан, или возлюбен во споредба со другите, тоа е затоа што таквиот е далеку по-посветен на Господа, по-близок, интимно по-близок со Него, отколку останатите. И тогаш таквите, заради таа праведност, која што повторно се стекнува токму со таа близина кон Бога, со таа интимност, со тоа познавање, Господово. Зато Господ ќе рече, не ве познавам. На мнозина ќе рече, никогаш не сум ве запознал. Никогаш не сум бил интимно близок со вас. Зошто? Бејќи вие тоа не го сакавте. Моето друштво вам не ви беше интересно. Заради таа интимност, заради таа близина со Бога, обични поединци во историјата на светот се стекнувале со праведност и заради нив цели народи се спасувале заради еден или малкумина. Цели народи се спасувале. А замислете, во Содом и Гомор немало ниту пет. Бил само Лот. Имало еден. Но и тој треба да излезе од таму и по цена на големи жртви од своето семејство. И дори откако сето ова се случило, Габриел ја сообштува пораката што ја примил од Божиот престол и започнува 70 седмици се определени за твојот народ. 70 саботни години, 70 по 7. Дали забележите дека од самиот контекст, дека 70 седмици се години, се тоа саботни години, не се тоа денови што треба да ги претварате во години, Самиот контекст зборува за години, 70 години од Еремија и сега 70 седмици, значи 70 саботни години. Ке продолжиме следната сабота. Значи на 9 март. И дури тогаш ќе видиме зашто ни зборуваат 70 седмици или 70 саботни години. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.